covid krisiari lotuta ere, egitura berezia, sortu da Baionako ospitale inguruan, e, eta, bon, biskaz, frantzian zer ere eginden maneran, eta ba ideia da, laguntza psikologiko gehigarri bat ekartzea, eh, gurekin horren arduraduna den eh, elogia mestoi psikiatra egunon? Bai, egunon zu ospitalean uh, psikiatra zira urgentzia uh, urgentzietan eta bon egitura hori martxoan sortu zen konfinamendu lehen konfinamendu astapen hortan uh, eh, funtsian krisiari loturiko Eh, behar psikologikoei eh, erantzuteko, ez? Bai, bat zituen uh, eh, iru ardatz asieran, ba, orain ere, baina uh, zen lehen ardatza zen uh, um, dako, beraz, bai ospitale bai kanpoko uh, dako, behar zirenak, zen eta ziren hainitz COVID-19 unkiak, eta beraz, oian usaiako kanpoko uh, lana egiten zutenak, beraz, zinez, bere zitua haien zat, zinez covid uh, kasuetaz okupazen ziren uh, uh, dako. E, eta gero bigarren ardatza zen populakuntza horuko jaren Hor, uh, edo nork daitzen altzuen, uh, eh, bari mazituen angustiak, edo galderak, edo keskak covid buruz. Eta irugarren ardatza zen um, eriotza, COVID-az, uh, zen duzen familien segipena. Zenta lehen konfinamendu behar, hori behar da, eh, norbait zen, zen, du eh, biziki partikulara zela eh, gauza, familiak ez zuen ikusten hal, ez bisitarik, ez zen fitxik, eta gara gure prozesu, mm, dolu prozesuak ahunt, Hala, uh, eh, kampuz, eh, hankaz gora joanak zilela, eta zaila zela biziki jenden dako eh, haien uh, erriperioak eta dolua uh, astea behar bezala. Ez guk, iru ardatz horietan iarde txidugu, eta iarde dugu orainik, Uh, bon, eriotzarena biziki gutxiago, zenta orain eh, azkenean gauzak eh, usaian bezala dira, eh? ez da gauza hondirik anbiatu, norbait hiltzen uh, barimada covid edo beste goztengatik bisitak eta beti baimendua dira. Hor, uh, gehiago konzentratzen gira uh, popularokuntza horoko jaren zat, eta uh, beharretan diren uh, zat. Eran nahi du, behar zela, egitura berezi hori sortzea, COVID krisiak sortzen dituen uh, min psikologikoak kudatzeko. Ba, badira, mila egitura sortu direnak, baina eh, bai behar zen, zenta jendea piskat galdua zen, eta galdua da, orain diko eh, bat proposatua ziren gauza guziekin, bai, eta bai lege aldaketa guziekin, konfinamendu, ez konfinamendu, bon. uh, zer egin, uh, zer da virus hori, nola, nola jardoki hori, zer ikasu eman, zer haizu dugu, zer ez dugu haizu, bon, bizi horrek ainizkezka sortu ditu, eta egia da, erantzun guti zela, gero bat ziren zer nahi eh, zenbaki nazional eta ora benen guk importanta ginen, eta edo zen gizaz, uh, nazionalki galdegina izan da ere hori sortzea departamentu bako txetan, baina uh, eh, importanta maite ginen, emengo jendeak jakintzezan norat deitu uh, hemen jendeekin harremanetan jartzeko. Eta, bon, egitura horren ardura duna zira, elurri amestoi, zerk markatu zitu hor ibilbide hortana? Eh, markatu gaituna da, azkenean, hainitz uh, profil desberdinetako jendea ukan dugula. Zinez, etzen uh, eh, bere zitua uh, diadanik gaizki ziren uh, jenderi edo, ala, edo zoin uh, pertsona eta eta zinez uh, psikiatriari edo edo psikologikoki arazorik sekulan ukan entzituzten pertsonak uh, ukan ditugu. Uh, lagundu ditugu, uh, gure funtzionamendua da jendeak daitzen dutela. Eta eh, hor, erantzun gailu bat, eh, bat dugu, eh, martxan. Eh, Mezu bat dute horien eh, izen eta abizenekin, eta zenbakiarekin, eta berrogoita sortzi horren, efen, biegun barna, psikologo batek, beraz, psikologo batek, deitzen ditu behitz, egiteko pundua haien egoerari buruz. usu, bigarren dei bat ere egina da, zonbait egun berantago egoera behitz eh, aztertzeko. Eta ez bali bada aski, edo esan nintzen badugu zinez pertsona zailtasunetan dela eta luzapenean berdola segipen bat, uh, gure helburua da, nola hemen berean giren, uh, eh, hemengo egituretarat eh, berriz uh, berbidaltzea pertsonak segipen bat behar dutelarik. Kön egitura berezi hortan, beraz laguntza psikologikoak ekartzen duzu, beti COVID-krisiari loturiko problematikai erantzunez, zer dira keskak, beldujak, angustiak? angustiak hor dira gehiago uh, eh, sentzen da biska bat naskadura, eh, nazkadura, zinez uh, akitua da ere bai uh, egoera hortaz, ez dugu ikusten bateri bururapenik, eta hori jendeak zinez, ala denek indarrak egin tugu, jende, jende guziak indarrak egiten dituzte uh, behar den bezala egiteko gauzak, baina negia da ez dugula ikusten nun, noiz aterako giren, eta ala, ez zukaita gehiago lehengo erritmoa eta lehengo usaiak, hori uh, aski zaila da, eta Gerozta denbora pasatu eta gerozta zailago da jenden dako hori jardokitzea, bera da hainitza angustia direla hori buruz, egoerari buruz, nola bukatuko diren gauzak eta nola segituko duten gauzak, uh, eh, funtzionatuko duen edo ez, izan beste bariante edo lako eh, eh, ala, mutantelik, ala, badira hainitz kezka eta gero ere ala, ez jakintasun hori, ez jakintasun horrek angustiaik angustia du hainitz ez bai gira bat ere, eh, kurantean, uh, eh, nola gauzak eh, mugitzuko diren. Orduan zer erantzun maiten duzu, lakotan, fe, ez duena buka erarik, hori da ere problema, hastez, haste, uste ginoen fite bukatuko zela, eta hor buka ez? Bai, be, gure erantzura jadanik da, eh, entzutea eta hartzea galdera. Zenta jadanik, pertsona bat, angustiak ditu pertsona batek, bere angustiak numeit pausatzea, hitzak emaitea, jadanik uh, eh, urratx handi bat da obekiago izateko. Zenta, ala, badakigu eh, hitzarekin gauzak espikatuz, jadanik gu aurk gauzak obekio lehzen ditugula. Beraz, gure lehen egola hori da, gauz entzutea, pertsona entzutea, eta gero eh, gure hainean hasteko Ebe gaitea, ala, eh, hori uh, simptomo hori edo hori normala da, edo ez, uh, ez balimada normala nola jardoki hori, normala balimada um, jakin nola uh, luzatuko den eta nola bukatuko den simptomoa, ala, hori da gure, zinez, piskat, uh, uh, gure errola da gauzak espikatzea, ulertaraztea, ulergarri bilakaraztea, eta azkenean lasaitza jandean beldurra, ez dakit eh, nik hori pentsatzen dut, COVID-ak ala ere beldurra initz du, hori ikusten duzu? Bai, bai, bai, beldurra, bai, bai, bai, beldurra, eh, ara, gehiago lehen uh, konfinamenduan eta lehen uh, uain hortan, zenta ega da, ahunt, uh, ezagutzen ez ginoen zerbait zela, eta zer nahi entzuten zen, zer nahi hiltzen, hiltzen zuela, edo nor izitaltzela, haurrak ez ginakian pasatzen altzuten edo ez, pertsona saharrik nola, nola egon behartzen, bon, Eta horrek hainitz beldur sortu dituz, eta eh, ez ginoen erantzunik, egeran. Bon, horrein badugu urte baten uh, eh, gibeltasuna ere, gauzak uh, geroz, nahiz eta ez dugun dena ezagutzen, geroz eta hobikiago ezagutua dira, nahiz eta egunero gauza berri batzu agertzen diren, baina hasteko uh, hobikiago badakigu zer egiten aldugun, zer ez dugun egiten al, eta beraz, jadanik erretxago da beldurgaren bat uh, kanalizatzea. Ordan, egitura hori, eh, kamp eh, deitzen duziena eh, labur bilduz, zelula e, mediko-psikologiko hori, bai honan kokatu adena, ordan, zu psikiatra zira, baina iduriz hor laguntzaile gixari zizte? Bai, denak laguntzaile gira, denak bolondresa gira, ez dugu e, orain arte etzen postu finkorik hortan, denak Bolondresa gira, gure lanazkampo kanpo egiten dugu hori, e, Eta orain hor, ahegaz uh, delakoak, eh, strukturak, uh, eh, finanzamendu bat eman dauku kemp nazional mailan, eh, bako txari, eh, justuki, noraz oartu diren, be, urte bateko uh, lana zela azkenean, etzela usaian, kempak dira gauza bere zibatzuetan, egun zonbaitez, eta gero galitzen da. Hor, noraz gauzak irauten duen, eta azkenean, be, lana baden, um, finanzamendu ditugu, bi denbora erdi ukaiteko, bai psikologo denbora erdi bat, eta bai erizain denbora erdi bat, uh, eh, belotura egiteko, bai estrukturekin, bai uh, um, zaharretxekin eta hori guzian. Hori egina da edo... Ari da, hor, eh, ari gira. Eta bada telefono zemaki bat, beraz? Bai, beraz, uh, ala, hori da, uh, erantzun gailu bat da, baina uh, egunero gure idazkariak uh, duena, eta beraz, bi egun barna berriz deituak dira deitzen dutenak, beraz, zenbakia da 0 bost, bost bederatzi, bergoita lau, bergoita bat, ogoita amarr. Eta zonbat dei egunean dituzue? Fue egeran uh, gutxi, uh, ez, dut kantifikatzen baina ez dira, ez dira egunero, eh, deiak. Bontxa, be, elurri amestoi eh, psikiatra gorekin ginoen, mileskar? Medeusetaz, mileskar zure.